հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Սարանկյամա Իլումա չինում մի մարդ մին կնեք։ Մարդը խեղճ մարդ այնում, կնկանը ձերքի մին պալաս, մին թուլուբոշ, մին աստուծու ունեցած։ Կնեք է սարան, ընտրակլխեն ճուղու պուրագոտրում, ընտրակլխեն նստալար։ Միրոր էլ Մին փիսունգյուր ծործ մերնը ըտրանց շեննել սարեն կլխեն հինչ ծորտ ղյամատ Էդ կնը գետա տերմ ուրան էդ թունի հարայ մարտին ասմա այ մարդ ինչս տանը վերեն գալ քինի աշխատան կրա Մարտն ասումա ակնեք էս ծմերնեն կսին հինչ աշխատանք հինչ բեն հինչ զատ կա որ ես աշխատանք անիմ Սարան ջղվում է Մարտին կոփուկուփի անելավ, յոմ բուրուղ յամիշնելավ, տանան դիսկցում համելասմա, մոխերս գլխեդ թյուլ պենջար։ Հունց չի աշխատանք կա։ Բա հունց անել աշխատանք չի, քինի արտը հնձի։ Վեններս օտեստու դբնսն հետը թացորտա, հա, ցորտա։ Ինչ ստանը վերենգալ։ Մարտը դռնան վխվխել ավասմա, ախ մախ կնեք, ծմերնա արտ կնի վերքինեմ հնձիմ։ Սարան լապ կզնում ասում եմ, «Էլ հարմս բյուրտուղից էր ատափնի մտած, ոչ երկացած»։ Բայց իլ պենկնի, որ սա է իմ գլխս բյուրում, ինձ այսքան խոսությունում աս, ցենս աշխարհը գցում։ Ա հիմարան ասուն։ Օրաղդ երկալ քինի։ Ստղար չկա մին օրիշ երկրում քինի լի։ Այդ երկիրները մը մենք ամռնա։ Արտերին հնձիլի լավ վախնա, քինի ընդ խոնձերա։ Այդ մարդը, որ այդ խոսքերը լսում է, լապ լղեն ճակում է։ Ձեն ծյունը կտրած, ճպաղած, կոչ եկած, ասում է. «Ակնեք, դույնիս են աստուծու, վերև աստուծ ներքև դու, ես են երգերներն տեղը գյուդմչում, շտեղ մի հենք ամհրնա, հունձին լավ վախտնա, ինձ քրքար մի կցիլ»։ Սարան մին լավ իրի կտաժանը հուշուն ցատամ մին կոտոր չորհած մինել օրաղը թողանում գցում հայաթը ինքը նիմունում տոն տորնը քլլում Էս մարդը մնամա հայաթումը ծյունին մաչին շշկրված կաղնած Շտեղ քինի հինչանի շատ վեր քնենք է անում ծուրտան դողտողալավնի ամունում իրանց գյումը ընդեղ լացայնում Էլ հա մտք անում թահունցանի վեր այդ լաչար կնգանը անազատվե ընդրան ըֆտենկյա օրը ընցալար այդ կնեգի ակուշկավը եշմը տեսնում ամարթի հայաթումը չի ասում հալբաթ քեցալա սկսում ալա պատրաստություն քաշելը որ իրիգուն չախը սիլիկանը կյալովա յուրան յորոնե քինի այդ սիլիկանեն տոնը ընդը խոլվաթա հրևնն գիդալչը տա սկսեց ուտելի պեներ պատրաստել վերնհետը տանի հավեր մորթեց, թաթաթխեց, եղծի ուրավ, կինի արախշինից, օրիշ լավ-լավ խուրիգնե իփից, կապից մի մծ բողջում ինքն էլ սпасեց։ Մինել տեսավ սիրականը եկը գտերի կաղնեց, մին քանդիր կախտվավ, այդ կնեգը թայդի թայդի բողջան քինդիրան կապից, ինքը կախելավ, որ սիրականն էլ պիցերցնի։ Այդ լոխ են մարդը գումին ակուշկավը տեսնում է։ Սիրականը տնկտնքալա քենդերը սկսեց հյուրթավը պիցերցները։ Հələ կսի հսած, այդ մարդը գյուման դուսակյամ ասումա, ակնեք, ակնեք, սարա, այդ հորուս պիցերանում։ Ամարտ, պատու հոնձիչիս կեցալ, պա հինչոնիս ստեղ։ Մարդն ասումա, ակնեք, լեհա հոնձայիմ կյամ, ասի տեսնամ, այդ շտեղս քնում։ Գնա գիրջողում ասումա, չորրմ քնամ, ցավım քնամ աշոշան տղատստում չես հորոմ քինում մեր հյուրթին կշտեն մին ծիծերնակի պինկա քինում ում ճոտերին ակտնամ տեսնամ ակնեկ պա այդ բողջան հորստանում կորմանաս պա ասում չես վեր ծիծերնակեն ճտերին հտեիմ տանում ճղճղած կնեգի մարդը աջղվից սկսեց ճղճղալը բաղբաղալը ընդրա այդ սասան հրևանները տներան դուս եկին եկին Այդ կնկանը սիրականը վխել անհետ քանդերը պես թողեց փախավ։ Այդ կնեգը վերենգավ տափան կացած սկսեց քոհնատերման կամիլը։ Իշուն ստալը, կրկրալը, հարայտալը։ Վեր տեսնումա հրևաննեն հվակվումն, այդ կնեգը ասումա. «Էս տոտուն կրակնգյացը, էս ուրուրուցու կյուլ տարածը, ինձ սպանեց, աման գյունու դու, ինձ ես քինդիրավը խեղտից, Ես խռոկը տարածը, հոգիզանից ես խռոկը պկանկացածը, հա, հա, հա, հա իս դոմփից։ Շուտրեք, քեցի քյողվեն կնչեցի կյա։ Ես կարկու տարածը, ես ոչ մխիթարվածը, քենդերը պոկոսակցալ, ահրևանն է հսե, տեսեք։ Ես քունձրոտը, ես խրզնհատը, ես կլոխը մոշավրածը, ես, ես, ես, ես Սաղ շենը տրացեն անտուսակյամ կամտեղ տեսնում այդ խեղճ մարդը վախան չորացալար շպրկվալ մնացալ լյուզուն կտրած կաղնած։ Այդ կնեգն էլ ճղճղամա թվիլ թավիլ անում թա վայ վայ վայ վայ վայ ահրևն է վայ կողկաճաղս կոտրալա վայ օմբաս վայ տունդիս վայ մաշկես հորը կոտրալա վայ Ծյունյուս վայ վններիս ծուկնամասը վայ վայ վայ բելակս արմունգուս վայ կլխս ղափաղը վայ վայ պորտուս վայ ճղմղեն քերս վայ սրտես տախտակնան սրտը վայ վայ վայ լոխ հել հավատումն վեր մարդը օզալա են քինդիրավը կնքանը կախտա քենդերնել կտրալա այդ կնեգի երանգյալ քոխվան վեր կյամայտի տեսնում այդ մարդին դուսաղանում երկու զորը տղամարդ փռնում են տրան ձեր քերևանները կպոտում, դու սոխանան ղարկում։ Երկու օրան եթե այդ կնեգը իրանց հյաթումը սաղ, սալամատ, օրախորախ մանակյամ, իրի գյուններն էլ սիլիկանին տոն ապիրում։ Հենք տարը այդ մարդը դու սոխանումը նստում է, վեր հենք տարեն թմամը կյամատոն։ Վեր կյամատոն, իրանց տոնը չինան չիմչի։ չի հայաթը փսյացալար, չափարած ծրվալ, կուտրատվալ, հայաթումը մին ծառ չկար, կնեգել լող, կտորալած մերնը էրալ։ Տոնը յրան վերանայա տերալ, աշկանգյալ։ Դե անտղամարտոնը հինչկինի, էնել աննամուս տնականդի կնգան ձերքի, որ բուջի-բուջի չի անի տոնը շինի, հələ քանդի հինչկինի։ Նիամոնում տոն տեսնում տանը քենդիրա մին ճոշկը գցած, գնագի մեջին թեքենգած, յուրան փուջուր աղջիկնել օրորոմա, որ հանգիստ դինչ քոնինի, որ մարդին տստմա, դաստի երակենում թրջում տղան մարդին այն չորչոպ տերած վզան կախնգյում, պճպուչորում ասմա ամարդ Կուկինելան դիետի իմ կոնոս առանց քս քշերցիրեք տարալ չի։ Ճարս կտրալա, քանդիրը ճոշկում գցալ, խուխնել ասալ վերին զորորը։ Բելքասմին խրեք կոնենիմ, մեռնն վեճ, ինքս ինձ ուտելան, անքոմ մնալան մեռնն վեճ։ Այդ մարդը լող գլոխ անգյում, թա ճյուրուշ տեղավակինում, թա ինքը հինչ բեդմանի վեր այդ աստծու կրական զադվի։ Այդ լաչար կնգանը ձերքան դուդունու թուտմիշ չինի, փոքը նիչի կնա երվի։ Մինքանի վղտանը ետը այդ մարդը կակող կակող կնգաննասմա, ակնեք սարա, բա գյուդումս ինչ կա։ Բա ասիլ չես են վեր ծմակումը փեդիքեցի է, տեսնամ ընդեղ մին վեր կա, մեջին իշեցի տեսնամ են ամաչին վսկավ լիգը։ Եկ ուրիգունուս քինինք, բերինք, ամա հնգր հրևան գիդան վեչ, ա։ հա։ Կնեգը ուրխացավ, ռազիկացավ, պարկերը խորջինը հզրից, թազյա կենդիրը երկալավ։ Քշերը մարդնան կնեգը երկացին, շենան դուս եկին, քեցին ծմակը։ Ծմակումը Շուտած մի խոր փոսկար։ Վեր եկին այդ վերին կոշտը մարդն ասեց ակնեք։ Քանդիրը մեջ կասկապի ինձ կախտո քինին վսկեն հանին։ Մետ կնգանը աշկը ցակար ինքն էլ ինչի նմար համփարանում, ճպրում, բոմբում բիդի յուրան պիրում։ Մի խոսքով շատ ռխվեր կնեգար։ Վեր վես կնանում լսումա ասմա չէ ամարտ։ Քենդիրի դու մաշկասկապը ես քինին վսկեմ պիրիմ։ Մարդն էլ ասում է, դե ինչ մասում։ Կնգանը մաշկան կենդիրը կապումա, քշծնում վերի մաչը, կսումը կենդիրը պեցաթողում։ Վեր կնագե թրամփալի երանգյում, վերին ատակին տակը, այդ մարդը վերին ռխմը մի մած քարատինում, իրեսին խճկնքում, դինջացած տոնկյամ։ Էքսի հրեվներն ասում է, «Այ, բասելչիկ, ահրեվաներ, կնագես տանամ փախալա, երեզում չիզն հետ ապրի»։ Էն լողջան մոտի հրևանը թա։ Ուй, փոչերս կտրին, պայտի պենգնի, այդ մարդն էլ թա դե ես ինչան եմ վերտիա դերալ։ Անցա գնում ին տարի, երկու տարի այդ մարդը սրտը դինջ ապրումա։ Մին հետ ինքը ինքը ասում է, «Ա, քինի տեսնամ, այդ կնեգի ինչի լավ, սաղա, սերուվա, թաչի»։ Դա թակուն քերը երակնում, քանդերի երոնում, քինում ծմակը Էդ վերեն պերանը պեցանում, տստում մին պենա դյուրուրկամ։ Դա քենդիրը կախատամ ասումա, թակնը գիսինի, հələ վերան դուս չմուննական։ Հələ յուրթում բետմա օտի, վեր խելուն կնի, հնազանդ կնի, տնատար կնի, էլ սիրե կանչի պահել, թա յուրթումն ու չոտե, էլ հա քենդիրը պես կթողնեմ վրկցիմ։ Վերեն պերանին քշտին, տստնումա մին պիրտ պիրտոտ զատ հիվանի նման։ Այդ պերտպեթորդ հիվանը ղաչանք պղատ անքանում ասում է ամարտ։ Ինձ ես վերան հանե, ես կլվոտ ունոտ մտնաս կսիլչում։ Ինձ անա վախիլ մելե, ես քեզ ոչ մեն պենել չմնական։ Մնակ լեհա ինձ վերի չկսիս, դուս պիր։ Այդ մարդը դրան դուս ապերում, էլ հավերեն ռխը ծասկում։ Այդ բուզավեր ընգուջավեր պերտպերթոտ հիվանը ասում ես սադանայում ինքն էլ սադանոցու թակավերը։ Երկու տարի տրանա առաջ մին կնեք եկալա մեր սադանոցու պյունու ենգալ։ Էսա երկու տարեյա, մզ տանջմա, գյանք չիտամ, օր ուշեղ չիտամ, մեր օրը սև արալ, խավար արալ, մզ մններ են իրա պարա ածալ, հունց ածալանդի էլ պարանք եկալ, ենքան վեր ջանա ենք եկալ, աղպետ, էլ տիմանում չնք, մհենք դու ինձ զդծիր, էդ մծ լվոտ ունի ինձ ռիր, Ըտրա ավազի ես քեզ մի մսլուտ ունկանեմ։ Անջուկուտ ինձիրապահ է։ Ես քիննականամ թակավերը նղջիկանը մաչի նիմանեմ հիվանդացանեմ։ Լող հեկիմնին պիրիլուվն գրելու չընթալիվցնեն։ Քինալևն լողջանը լավ հեկիմին պիրին էլա գրելու չի թա լևցնե։ Ես մչան դյուշ չիմ գալու։ Մինչև դու կասվեջ։ Թակավերը բոլ-բոլ վսկայատալու հուվեր լևցնե։ Դու շորերդ կփոխիս հակիմի շորեր կկենաս, կյաս ասես, թակավերն ապրած կենա ես կպժիշկիմ, Այդ վաղտը ես այդ աղջկանը մաչան տյուս կգամ, աղջիկը կլովանա, ընդրան ավազը կզմին բոլ վսկը կտա։ Այդ էլ ընդրա ավազը վրտու են լաչար կնգանը ձերքան ինձ զդցիր։ Ամա են էլ ասիմ քեզ, հա, վեր իմ կործս մարդկանց հիվնդցնելն է։ Ամեն վաղտ կյաս վեշթա, փալանքասին կլևացնեմ, հա։ Լա էսմին դոնումը գկյաս։ Վեր երկունջի դոնումը եկիր։ Քս բյա բուրմաննական։ Հոգիդ հննականում։ Մին քանի օրանը յետը լսում ավեր թակավերեն աղջիկը հիվանդացալա, ոչ մին բժիշկ ճարչի անում։ Այդ մարդը հակիմի շորերա գենում, քինում թակավերեն պալատը ասում, վեր ինքը բժիշկա, ինքը կլևցնե։ Թակավերը ռազիա գնում։ Այդ սատանան վեր ըտրան տեսնում է, այդ աղջիկանը մաչան դուսակյամ քինում աղջիկը լվանում է։ Թակավորը ռուխանում ասում է, համ աղջիկս քս, համ էլ թակավորությանս քս։ Այդ մարդը ռազիա գնում։ Բերեմն 40 օր 40 քշեր հրսանեկանում մենքանի վախտ վերանց ակենում։ Բիրդան լուսումն թամին օրիշ թակավարի տղա հիվնդացալա։ Այդ թակավարը խնդրալա վեր էս թակավարեն փսան, այդ լողջան ամմնալավ բժիշկը քինի լվցնը այդ տղին։ Այդ մարտին անցավ գլոխը ցավի մաչանգում ջանը մղմող անգում թաբահունցանի հունչանի վեր ամելկա քինի վայա քինի վիճ վայա վերջի ճարը կտրած քինոմա հուսնում հիվանդին վեր սատանան ընտրան տես նմա ճարը կտրած դյուսակամ ամա մտքում նասմա վեչինչ ես քուճաշիտ կիփիմ ես քե նշանս կտամ շտեղա դա թյուրանշանը գլոխը թաղած հիվանդը լևանը մա այդ մարդը տողտողալավ դուսակյամ քչան տեսնում օղտերը վսկա պեռնած ուրանն եշում վեր հղեինի տոն թակավերին պալատը այդ դարումը սատանան կամատրա բկան փռնում ասմա արա այախմախ բայց քս ասած վեճ վեր դու օրիշ հիվանդի կոշ չկաս խիս եկալ Ենքան վսկեն թակավերեն աղջիկի թակավորությունը քս հերիք չար դեվեր եկալս Մեհեք այն հիվանդին տղը քուհոքիտում հանալու։ Այդ մարդը տողտողոլ ավասում հա կաց է կաց եկալմ ստեղ քեզ մին պենասին վեր են կնեգի սարան վերան տուսա եկալ ենա հետատ մանակյամ սարան կյամա է սարան կյամա Էս սատանան վեր էտ լսում ա վնը ձերքը տափան կտրում ա տափը տեղ չտան վեր կաղնի հենց ա տերնում օթի օրփա թուլանում խղճանում ասես լեհա մաշկը կոտրալա, ասմա, տես ես քեզ մատաղ, քո ջանիդ մատաղ, սարին մին խրեք զիրա վրա, մինչև ես փախչիմ, կորչիմ ես դուս իշխարքաս։ Սատանան վեր սարին անոմը լսումա, այդ մարդին բողազը պես հա թողում, ես դուս իշխարքաս չկվում։ Մինչև հենգել, այդ սադանեքը մարդկանց իրեսը չին դուսկյամ։ Այդ խեղճ մարդն էլ, իդի թակավերին փսայա տերնում, յուրան հետ է օրախ բախտավեր ապրում։ Դենա յուրան դերդը ցավանը զադվեց։ Պարամունք էլ մեր ցավան դերդանը զադվենք։ Մին լավ օրախ օրեր ապրենք։